Young Ria, bless your trap, bitch. musikang panggising sa tulog, man Yeah, eh, eh, yeah Buhay na kwento sa tunog, man pakpak ng halaman tiniyak Kung maayos kalooban kasi baka maiyak Batang kalye lumagari sa kalsada ng hulo Lumaki ng ganito laging basagan ng bungo mm, 1550 yung puro crazy motherfucker Buhay ko sinasagad hanggang sa ako'y mawala na Pinuksan ang isip ang ideya pinagkana Sumusulat kumulat ang mga sakit Bawat oras ko sa buhay laging malupit Dami kong pinagdaanan bago ko tumarating Nga ahon lagi kahit naiulog pa ako sa bangin Musik ang pangkising sa tulog, man Yeah, eh, eh, yeah Buhay na kwento sa tunog, man mamasabi bango na Bago lumagari nakalika at kumaon ka Ayos lang pala kung pananaw mo ay nag-iba Basta madala ka niyan sa buhay na naiiba Huwag kang malungkot anak ko lagi ka nag-iisa Lagi sinasabi sa akin ng buhay pa ang mama Sabi ko sa kanya lang ko yan at manood ka lang Kita mo resulta sana sayang kung buhay ka lang Dati mangyayari kung laging tinatamad Hey sarili ko tinatakam Para galingan at matikman ko ang inaasam Lapak sa mga sasabihin ng iba Nagawa ko to kahit ako lang mag-isa Dating bulag sa buhay ko at nangangapa Ngayon din na nila kilala lahat at tataka yeah. Musik ang pangkising sa tulog man Yeah, ay, eh, ay, eh, yeah Buhay na kwento sa tunog man